Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Լեգենդար հրամանատարն ամենազնիվ հայը Մոնտե Մելքոնյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան ներքո կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ ձեռք բերված երրակոմ պայմանավորվածությունները, որով ի թիվս այլ դրույթների Լաչինի միջանցքին տրվել է հատուկ կարգավիճակ, ադրբեջանական կողմը բացի Արցախի տարբեր հատվածները միմյանց հետ կապող ճանապարհ հատվածներից, փաստացի ըսկողության տակ է վերցրել նաև ոչ Լաչինի միջանցքը։ Արդյունքում ուղիղ 6 ամիսի ադրբեջանական կողմը փակ է պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Դրանով իսկ խախտելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սննդելու եւ հումանիտար միուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջ կանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120 հազար ազգաբնակչությանը։ Հարկ է նշել նաեւ, որ պետությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նույնպես կարող են իրագործվել որոշակի միջազգային իրավական համակարգի շրջանակներում։ Դա նշանակում է, որ միջազգային այն իրավական համակարգում, երբ ուժի գործադրման ազատությունն ընդունելի է դառնում տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական խաղացողների համար, որտիսին ներկայումս է ուժի գործադրման միջոցով պետությունները կարողանում են պարտադրել ինչ որ զիջումներ ու խնդրի լուծումներ։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակաբար խախտում է նաև հրադադարի պահպանման ռեժիմը Արցախի տարբեր հատվածներում որի մասին է վկայում Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունները։ Միաժամանակ ադրբեջանական կողմը շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական ազգաբնակչության համար, որի մասին է վկայում նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հրապարակած տեղեկագրերը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունների, ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում առաջադրանքների կատարումը ապահովել է Գորի Ստեփանակերտ երթուղով Մարտահասիրական բերրի ավտոմոբիլային շարասյան ուղեկցումը։ Լեգենդար զորահրամանատարն ու ամենազնիվ հայը։ Մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ երազել է ազատ ու անկախ ապրելու մասին։ Երազանք, որը հերթական անգամ իրականություն դարձավ 1990-ականներին, համայն հայության միասնական ջանքերի մեկտեղման արդյունքում։ Այդ քաջորդիներից մեկն էլ ով ականջալուր եղավ հայրենիքի կանչին եւ առանց վարանելու թողեց ամերիկյան երազանքը, եկավ ու ամբողջ էությամբ նվիրվեց երկրամասի պաշտպանությանը Մոնտեմելքունյանն էր։ Նրա մահվան 30-րդ տարելիցին ընթരാճ մանրամասն կներկայացնենք նրա կյանքն ու գործունեությունը՝ հիշարժան դրվագներ պատերազմական օրերից։ Հունիսի 12-ին լրանում է Հայաստանի եւ Արցախի ազգային հերոս Մարտունու շրջանի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Մոնտեմելքունյանի կամ Արցախցիների շրջանում հայտնի ավոյի մահվան 30-րդ տարելիցը։ Մարտով քաշգիտակցում էր, որ յուրաքանչյուր ժողովրդի հաղթանակ առաջին հերթին ազգային համախմբվածության արդյունք է, որ պիտի կառուցված լինի խելամիտ հաշվարկների վրա։ Մոնտեմելքոնյանը ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում, ցեղասպանության ճիրաններից փրկված եւ Կալիֆոռնիայի Վայսելիա քաղաքում հանգրվանած հայ ընտանիքում։ Հաճախել է տեղի միջնակարգ դպրոց։ 1960-ից 70-ական թվականներին ընտանիքով ճամփորդել է Եվրոպայի եւ Միջինարևելքի 41 երկրներում այցելել Արեմտյան Հայաստան, իր պատերի ծննդավայրը։ Այդ տարիքում առաջին անգամ գիտակցել է իր հայ լինելը։ 1973 թվականին որպես առաջավոր աշակերտ փոխուսուցման ծրագրով նրան ուղարկել են Ճապոնիա, որտեղ 18 ամիս սովորել է Օսակա քաղաքում։ Այդ ընթացքում իրիսկ նախաձեռնությամբ ճամփորդել է հարավարևելյան Ասիայի մի շարք երկրներում, այդ թվում հարավային Կորեայում, Կամբոջիայում, Թայլանդում, Վիետնամում։ 1978 թվականին ավարտել է Կալիֆոռնիայի Բերկլիի համալսարանի հին ասիական ժողովուրդների պատմության եւ հնագիտության բաժինը։ Բացառիկ ունակությունների շնորհիվ ուսման 4 տարվա ծրագիրը յուրացնելով 2.5 տարում։ Ուսանելու տարիների մի քանի ընկերների հետ հիմնել է Բերկլիի համալսարանի հայ ուսանողների միությունը։ Նպատակ ունենալով համախմբել Բերկլիում սովորող սփյուռքահայ երիտասարդության ազգային նշանակության խնդիրների լուծման համար։ Տիրապետել է 7 լեզուների, գրել է ուսումնասիրություններ ազգային ազատագրական պայքարի մասին։ 1980 թվականին անդամագրվել է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակին, ժողովրդին ավելի հայտնի ասալային։ Այդ եւ հաջորդ տարիներին իր ռազմական գիտելիքները կատարելագործել է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի ռազմական կայանում, ձեռք բերելով լրացուցիչ գիտելիքներու փորձ։ Հետագայում դարձել է կառույցի գլխավոր մարզողներից մեկը։ Գեղձ ազնագիր կրելու մեղադրանքով եւ հռոմում թուրք դիվանագետի դեմ մահափորձ կատարելու կասկածով 1981 թվականի նոյեմբերի 11-ին ձերբակալվել է Օրլի օթանավակայանում եւ 1 ամիս հետո ազատ արձակվել։ Սակայն 1981 թվականի վերջից ապրել է ընդհատակում։ 1983 թվականին գործելաձևի եւ կազմակերպչական խոր տարաձայնությունների պատճառով մի խումբ ընկերների հետ հեռացել է ասալայից ու ապրել լիակատար մեկուսացման պայմաններում։ Նույն թվականի օգոստոսին համախոհների հետ ստեղծել է Հայաստանի ազատագրության հայ գախնի բանակի հեղափոխական շարժում կազմակերպությունը։ 1985 թվականի նոյեմբերին երկրորդ անգամ է ձերբակալվել Փարիզում հայկական պահանջատիրության բնույթի անլեգալ գործունեության եւ դարձյալ կեղծ ազնագիր կրելու մեղադրանքով եւ մինչեւ 1989 թվականի հունվարն անցկացրել Ֆրեն եւ Պուասի բանտերում Մեկուսացման եւ բանտարկության տարիներին գրել է հայ ժողովրդի նորագույն ազատագրական պայքարի մասին հոդվածներ, որոնք տպագրվել են Փարիզի հայ պայքար, Լոնդոնի կայծեր թերթերում եւ Սան Ֆրանցիսկոյի սարդարապատ ամսագրում։ 1989 թվականի հունվարին Մոնտեն ազատ արձակվել Փաստաթղթեր չունենալու պատճառով 1989 թվականին փետրվարից մինչև 1990 թվականի սեպտեմբերն ապրել է թափառական ու հալածական նախ կար ժամանակով Եմենում, ուր նրան է միացել կինը, ապա կենտրոնական Եվրոպայում ու Հարավսլավիայում։ 1990 թվականի հոկտեմբերի Մոնթեին վերջապես հաջողվել է գալ Հայաստան։ Մինչև 1991 թվականի սեպտեմբեր զուգընթաց կատարել է գիտական ու զինվորական աշխատանքներ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագետ մասնագետների հետ գրեթե 8 ամիս զբաղվել է Հայաստանը եւ իր հարևանները ծավալուն գրքի ստեղծմամբ։ Սակայն աշխատանքները մնացել են անավարտ Արցախում լարված իրավիճակի եւ զինված ընդհարումների պատճառով։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Ֆրանսիա բնակ հայու հետ իբրև թարգմանիչ Ավոկ Եղծանմամբ մեկնել է Արցախի հյուսիսային դարպաս Շաումյանի շրջան ու դարձել Արցախի պաշտպանն ու լեգենդար հրամանատարներից մեկը։ Մելքունյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Իջևանի, Ճամփարակի, Արցախի Հանրապետության Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Ղեկավարել է Մարտունու, Խարվաճարի, Աղդամի ազատագրական ռազմական գործողությունները։ Մոնտե Մելքունյանը զոհվել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզիլու գյուղի շրջակայքում։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական առաջին աստիճանի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն հայրենի Արցախի ոսկե արծիվ շքանշաններով։ Արցախի հանրապետության Մարտունու քաղաքում տեղադրված է Մոնտեյի հուշարձանը։ Իր ոչ գիտակից կյանքում նա պայքարել է հայերի իրավունքների, հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ մեր հայրենիքի վերադիրման համար։ Գալով Արցախ եւ արճակատման մեջ մտնելով ճշնամու թվականակով ու սպառազինությամբ անհամեմատ գերակշռող ուժերի հետ, Ավոն արագ հասկացավ, օգտագործեց իր հայկական կողմի միակ, բայց գլխավոր առավելությունը՝ կռվի դրդապաճառը։ Ի տարբերություն ճշնամու զինվորների մեծամասնության, հայերը կռվում էին իրենց օջախի ու այն հողի համար, որի մեջ հանգչում էին իրենց նախնիների աճունները։ Մենք փոքրաթիվ էինք ուված զինված։ Մեր ճշնամին անհամեմատ ավելի շատ զինամթերք ուներ, ավելի շատ զենքեր, ամեն ինչ։ Մաթեմատիկական առումով մենք վաղուց պիտի պարտված լինեինք։ Սա ոյի խոսքերն են, որով նա արտասահմանցի լրագրողի հետ հարցազրույցում նկարագրել է Արցախում տիրող իրավիճակը։ Երբ 1992-ին ավոն նշանակվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար Կուրապատկինո, Մուղալնու եւ Ամիրանլար գյուղերը արդեն հզոր ռազմական հենակետեր էին դարձել, որտեղից օրուգիշեր ռմբակոծվում էր Մարտունին եւ շրջանի ամենատարբեր բնակավայրերը։ 1952 թվականի հոկտեմբերին Մարտունիկն ապաշտպանական ուժերը ավոյի գլխավորությամբ ազատագրեցին ճշնամական ուժեղ հենակետերի վերածված այդ գյուղերը։ Ասեմ, որ գսես մեր հաղթանակ է, բայց իրականության մեջ մեր շրջանի կարևոր մեկ մասը ազերներու ցերկերու մեջն էր։ Իրենք Ադրբեջանի փանակը իշխեր այդ տարածությունների վրա մինչև հիմա խորհրդային փանակը, որ այստեղ էր, այդ շրջաններ գբահեր իրենց ցերկերու մեջ, որ խորհրդային փանակը քնած, այլևս իրենք հրամատավորված էին եւ թեքտեմպեր ամիսենի վեր իրեն իրենք իշխեին այդ տարածությունների վրա, բայց մարդնու շրջանն էին անոնք։ Հետո այն դեղեր են անընդհատ մարմնի քաղաքի վրա եւ մյուս քյուղերուն վրա գռումպը գործեին։ Շատ զոհեր դվինք աս վերջին ամիսներում մոտ 9 ամսվա մեջ շատ-շատ զոհ դվինք այդ ռումպա գործումներու բաճարով production-ը շատ-շատ անհանգիստ էր, դնդեսությունը ամբողջովին խանգարված էր։ Ուրեմն այս դեղերի կրավումը անշուշտ ամեն ձևով պետք է ըլար, պետք է ընենք։ Բայց մենք միևնույն արեն հասկանք, որ մենք միայն գրավեցինք այն ինչը, որ արդեն այս շրջանին կպատկանենք։ Թե ուրիշ տարածություններ կան այս շրջանի մեջ, որ ուր որ Դագվին իրենք իշխեն։ Ուրեմն Դագվին շատ-շատ գործ ունենք։ Մոտ 1 ամիս առաջ, սեպտեմբեր 4-ին, Ավդալ Գյուլաբլու Ալմադանք այն դերերը ազատեցինք եւ հիմա այն որոշ քյուղերը հանգիստ են առաջ իրենք ալ միշտ անընդհատ ռումբագործման դագ էին շատ զոհեր դվին այն դերերը քյուղերը գրեթե երկու ավդուր եւ նոշեն քյուղերը գրեթե ամբողջովին քանտվեց մնացան, բայց հիմա հանգիստ են գուզենք վերասարքել։ Հիմա այստեղ նոր գրավեցինք, հագահարցագումը կսպասենք, որ որ անոր ալչարտենք իրենց աս վերջին մեկ ամսվա ընթացքին անընդհատ հարցակած են այս տեղի վրա եւ ամեն անգամ գրծած ենք չարտենել իրենց թե իրենց տեխնիկային թե մարդկային ուժին չարտադրացենք։ Ռազմական իմաստը ինչ ասել, աս քակատները որ կրավեցինք, շատ կարևոր են, որբեսի պաշտպանենք մեր շրջան, որբեսի չի ռմբակոծեն, թեև դագավին կրնան գոր ռմբակոծել մյուս ուղղության վրա։ Չափազանց կարևոր թիրքեր գուտա մեզի։ Հոգեբանական իմաստով նորեն կարևոր է, քան շրջանի ժողովուրդը մանր մեր զինվորները ավելի քան երբեք ինքնավստահ են փորձառությունին, գրիվի փորձառությունին, հաց վերջին ամիսներուն շատ-շատ բան շահած են այդ իմաստով եւ ավելի քան երբեք ուժեղ ենք, տեխնիկա կրաված ենք թանկ էր, մանավանդ թանկ էր, բազմաթիվ։ Այսինքն լավ է, գուսամ որ գազդեի նաև ամբողջ Արցախի հոկեբանության վրա եւ ամբողջ հայերու հոկեբանության վրա, որովհետեւ գիտնամ որ եթե ուժեղ մնան ինձ ցիրկի վրա, եթե գրվեին եւ հետո խրամատավորվին եւ խրամատի մեջ մնան ոչ մի մարդակերտի պես գրվեին առաջ երթան հետո ամեն մեկս է մեր կորձը վերջացավ, իդ երթան կորգա մեր ասինչ ընկերը մահացավ, բերի երթանք իր թաղման եւ ամ գզ ցիրկեր գծկեն իդ երթան, այսանք աբուշությունները, աբուշները գիտություններ ու բաճարով մեծ գորուսներ տված ենք, մեր հայրենիքի կարևոր մեկ մասն ալ տված ենք այդ Շահումյան մարդակը եւ այն։ Հուսամ որ բոլորին վրա ազդեի մեր հաղթանակը եւ մեր աշխատելու ծերը, այսինքն գրվել, առաջերտալ, խրամատավորվել, բահել, հագահարցակում ընդունել, անորալ չարտել ու ու վեր։ Միայն երեք մեկ տանկ վերցուցենք, <clears throat> մեկ տանկ խփեցինք, 4 հատ տնտոն վերցրենք, 2 հատ 100 մմ-անոց եւ 2 հատ 76 մմ-անոց, 2 հատ զու 2 հագոտային զենքեր, 1 հատ ZPU հագոտային զենք, 6 հատ 82 մմ-անոց ագանաներ, 1 հատ դեշեկա, 48 հատ AK-74, 2 հատ PKT, իշինչ գրավեցենք եւ նաեւ մորցած են մի քանի հատ ալգտոր վերցուցած ենք։ Խոսելով հրադադարի ու խաղաղության մասին, Ավոն դեռ 92-ին էր գիտակցում, որ մուրալով խաղաղություն չես հաստատի որ ճշնամու հետ միայն ուժի դիրքերից խոսելով բարտանդրանքով է հնարավոր խաղաղության հասնել։ Չնայած ինքն անձամբ կողմնակից էր ոչ ռազմական ճանապարհով խաղաղություն հաստատել, ինքն էլ էր ատում պատերազմը, բայց նաև հստակորեն գիտակցում էր, որ առանց պայքարի սեփական հայրենիքում ապրելն անհնարին էր։ Հենց այս տրամաբանությամբ էլ նա պայքարի է ելել, քանի որ սա է կյանքի իրական փիլիսոփայությունը ինչ կսեմ, ուրեմն ամեն ես գիտենք թե ինչ էր դիգա, սեպտեմբեր 25-ին կես քշերին պետք ես կսեր։ Իսկ անգի մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարները ստորագրեցին այդ բանը։ Իսկ Ադրբեջանի գոմե ստորագրեցին մեկ բաճարով քանի որ մեծ պատրաստություններ գտեսնենք, որ շատ մեծ պատրաստություններ, որբեսի մինչև ամսուն 25 մեզի ջնչեն։ Երկու հիմնական նպատակներ ունեին՝ մեկը Լաչինի ճանապարհ գդրելն էր, եւ մյուսը Մարդնու շրջան մտնել, կրավել եւ այդպեսով հադրուտ գդրել Արցախի մյուս մասեն եւ նույն Ստեփանագերտ հասնել, որբեսի մինչեւ զինաթաթարի ժամկետը իրենք մեր գրնակը գդրադրել են եւ հետո ասեին՝ լավ, զինաթաթարը հիմա բանակցության մեջ կմտնենք եւ որ հայերը գրեթե ուշ չվիոնային։ Իսկ իրենց բոլոր ծրակերները ծախողեցան։ Մարդնու շրջանի 4 գոմերու վրա, ամբողջ ճագարի վրա հարցը արձագեցան եւ մեծ հարվածներ գերան։ Մեծ հարվածներ։ Մեկ օրվա մեջ Մաշկալեշեն ճագարի վրա 10 թանկ խփեցինք, երկու BMP, ահակին մար, մոտ 120 զոդվին այդ երկու օրվա գրիվի մեջ իրենց Ֆիզլու շրջանի հրամանատարի դեղագալը մերա, այսինքն շատ վնաս տվենք։ Հետո Գյուլաբլուի գոմերը 6 թանկ, 3 BMP, 1 BRDM խփեցինք, երկու թանկերը հետո վերցուցենք, այսինքն ահակին վնաս ունեցան։ Մարդու վրա 3 տանկեր գրավեցինք այդ հարձակումների ժամանակ։ Պերտաշենի գոմերը բավական մարդ սպանեցինք, այսինքն ահակին վնասի մեջ էին։ Չի գրցան հաջողել, ուրեմն եւ Լաչինի ճանապարհն էլ չի գրցան գրդրել, ուրեմն եւ որ ժամկետը եղավ զինատատարի, իրենք ասին որ չեն գրնար ընդունել այդ զինատատարը։ Քանի որ իրենց նվդակներուն չէին հասած, ուրեմն ոչ մեկ անգելզություն, ոչ մեկ լրջություն Ազերբայջանի գոմ է, որևէ խաղաղության համար կամ զինատատարի համար եւ դա լավ է են եւ գրիվը բերի բերի շարնագրի եւ մեկ բան կա որ իրենք չեն քնանի որ գրիվը ինչքան շարնագրի այնքան մենք իդ բերի կրավենք մեր տարածքներ դեր շատ տարածքներ կան որոնք իրենց ցերքի մեջ են շատ տարածքներ շատ կորձն են աշրջանի բոլոր շրջանների մեջ մեկ բան կա որ եկես եմ Հայաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան որ բادرազի մեջ են լուրջ է բաց բادرազը մեր բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս բادرազմի համար որովհետեւ շուտ վերջացնենք ինչքան գամած աշխատենք այնքան երկար բիլա այնքան դժվար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 պատերազմ դանել, ուրեմն շատ աբուշ են։ Բերի հասկանան, որ բերի լավ չուդենք, բերի լավ չի հակնենք, բերի դբրոց չերտանք, բերի այս ամեն բաները չմոռանանք, մեր ամբողջ ուժը տնենք ռազմական կորձի մեջ, հաղթենք ու հետո բոլորիս համար ավելի լավ գլա, բոլորիս համար։ Դրան ժամանակ էլ ավոն քաջ հասկանում էր, որ Արցախը գրավելուց հետո թուրքերը կանգ չեն առնելու։ Հաջորդ քայլը լինելու է Սյունիքը։ Տրամաբանորեն դա նշանակում է, ինչպես ներկայումս արդեն թևավոր դարձած նրա խոսքերն են փաստում, Եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը չի հաղթենք այս պատերազմի մեջ այլ մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պիտի դառնան եւ նաեւ մեր բաղությունը իմ իմ գործով գրնա վերջանալ հայոց բաղության վերջին էջը գրնակ դարձնել դե գործունենք աս հողամասը պետք է ասեմ որ արցախի գորուստը հայ ժողովրդի համար հսկա գորուստն է որ գնա մի քանի դասնյակ դարի հետո նշանակել հայ ժողովրդի ամբողջական անհետացումը։ Աս Արցախեն հետ դի ազնները կրավեն այստեղ, հաջորդ դեղը Զանգեզուրի։ Կողորտքենք որ Զանգեզուրի վրա խողային բանջարներ ունին, պատրաստում եք շարունակի Զանգեզուրի վրա, եթե Զանգեզուրը վերցուցեին, այսինքն փոլորիս համար հստակ է թե ինչ ունի նշանակե մեր մեր հայրենիքի համար։ Ճշմարտախոս էր ու կարկապահ, եւ առաջին հերթին հենց ինքն իր հանդեպ։ Շատ լավ էր հասկանում, որ առանց այդպիսի որակների առանց այնել այս աղքատ երկրում ռազմական հաջողության հասնել հնարավոր չէ։ Հասկանալով նաև որ խիստ համանապակ են զենքն ու զինամթերքը, ամեն ինչ անում էր հակառակորդից այդ պակասը լրացնելու համար եւ ամեն անգամ ջղայնանում նման հնարավորությունը բաց թողնելու համար։ Մոնտեն անկեղծ մղումների մարմնավորում էր։ Նա իր ենթականների հետ էր ուտում։ Քնում էր իր գրասեղանից մի քանի մետր այն կողմ դրված նեղ թախտին, բահեր վերցնում խրամատներ փուրելու եւ ճանապարհների փոսերը լցնելու համար։ Պաշտպանության կոմիտեից ստացած իր ամսական աշխատավարձը տալիս էր վիրավոր զինվորների ընտանիքներին,